Hör nu på frihetens sång Ljuvlig som åderkolong lika lång som neapolitanska kontrabas konservarsbioseller. Ner med allihopa som har pengar, ner med allihopa som har grängar. Alla besuttna är bara ruttna, vi vill inte längre gå bara vara drängar. Ner med borgarna och deras lagar, ner med gubbarna med stora magar. Proletariatet, vi som känner hatet, vi ska regera, då ska vi kombinera ett upp. Med Kalle bim bom bom, upp med alla vår ut i rikedom. Upp med lön för stackars fanimurarknot Upp på haltan upp, dagskrogade grabbar på en gång Kommer någon, då är ju sällhetstiden kommer nog va Jag står och drömmer om en strålande sol över framtidens land när som ifrån pol till pol hand i hand vi vandra och livet blir uppfyllt av kärlek och mat och alla blir härskare åtminstone blir jag Allting är dyrt vet ni väl staten och bankerna själ. Det är deras fel att ifall det smakar något så ger fan på att det kostar. Ner med priserna på ljus och gasen, ner med portona bara fasen. Riksapparaten, ner med den staten. Tio lock om året kan vara nog för populasen. Ner med tullarna på cigaretter, ner med spårvagn som är bussbiljetter. Hyran och skatten, ner ur katten, även som ratten och supen ut strupen. Och upp med 20, 30, 40 liter på var bok. Ja, upp med litrarna på borden på varje krog. Upp med räntorna på det som man ska spara på. och med lönerna! Hallå, alla med på en gång! Kom igång! Då är ju sällhetstin kommen över. Jag står och drömmer om en strålande sol över framtidens land. När som ifrån stol till stol kan gå och vräka oss och livet blir ljust bland karater och fat och alla blir hetare åtminstone blir jag